fals in formoi havas consequenzoin fals in formoi pri la climata changjo la studajo havas gravain consequenzoin kiel esplorista te amo de la universitato de genevo en svislando montras tiui fals in formoi influas la convincoin pri la hom farita ter varmigio cae la priugiadon de climat protectai mesurai pasioi. La esplorista te amo, confrontis sep mil partoprenanto in de studo el dectu landoi cun fals informoi. Crome, las sciencistoi disvolvis diversain psicologiain technicoin por la contraubattalo de fals informoi cae testis ties efficetson. En la resulto montrigis che la confrontado cun fals informoi efficis forte negative alla convincoi de la parto prenantoi pri climata changio. Dum se temis pri ilia sinteno pri mesura e pascho contra la climata changio ilia capablo ec coni fals in formoin kai pri ilia medi favora conduto la scientistoi appena trovis INDICOIN in pri tio che la psicologia e estis efficai Fals informoi estas do extreme convincae, pli ols scientae informoi, diris la studestro de la Universitato de Genevo. Lau informo de la Universitato, proximum et triono de la loggiantaro pridubas, au neas, la hom causitan climatan changion. Kiel exemploin por fals informoi, la esploristoi nomis sen causan dubindigon de la scienza interconsento, au tro taxon de la costoi, cae mal agrablajoi de climat protectae mesurai pasioi. Por la arrangio de la psicologiae technicoe, la esploristoi disvolvis teorian cadron kiu prescribas la formigion de fals informoi. La partoprenantoi estis dividitai al diversai gruppoi, en kiui ili submetigis al psicologiai testoi. Tiel exemple gruppo ricevis verifitain informoin, ciui pruve documentis la fidindezzon de la faculoi de la Monda Climata Consilantaro. Plua gruppo ricevis informoin pri avantaggioi cae mal avantaggioi de climat protectae mesurae pasioi. Tiam oni montris alla partoprenantoi dudec verain pepajoin cun fals informoi. Seque, oni demandis la parto prenantoin pri ilia sinteno pri la climata shangio, helpete en cattilloi.